A pa u vezi sa znanjem Allah Đelešanu je kao što ste vidjeli kroz knjigu Mestah Dar Saade mnogo je govorio o znanju. Kažu učenjaci da jedan od najupečatljivijih primjera koji govore o vrijednosti znanja je primjer koji Allah naveo u suri Maide sa podučenim i nepodučenim psom. Naime, Allah Đelešanu je dozvolio ljudima da jedu meso koje ulovi podučen pašće Znači, ako je pas podučen lovu i ulovi nešto, to nam je dozvoljeno jesu. Nećemo gledati je on zabio zube u vrat ili nije, ili da li je malo otkino meso ili nije, tako dalje. Znači, ako je pas podučen, u tom slučaju Allah nam je dozvolio da jedu. Ali ako pas nije podučen, zabranio nam je to da jedimo makar mi, vidi, mi vidjeli da to meso nije dijenuto. Znači dođeš i vidiš da nije ništa otkinuto od, od, od te lovine, ali to nam je zabranjeno. I kažu učenjaci, to je najočitiji primjer vrijednosti znanja. Jer na osnovu znanja razlikuju se čak i životi. A kako je onda tek kod ljudi koji su razum, razumna bića i naime znanje je osnovna komponenta svakog čovjeka. Čak što više kažu učenjaci, Allah za je u Kur'anu govoreći o Ademu i o melecima koji su pali na seždu Ademu. Istakao jednu osobinu Adema i to čak što više iz ajeta se može razumjeti da je to ta osobina zbog koje su, zbog koje su meleci pali Ademu na seždu. A to je osobina znanja. وعلم آدم الأسماء كلها i Allah Đelešanu poduči Adema svim imenima. Kaže Olema, to jest Allah Đelešanu je Adema podučio svemu pa recimo rekao mu je ovo je drvo ovo je životinje ovo je krava, ovo je deva, ovo je ovca znači sve živo je Adem znao <clears throat> potom ih je predučio melecima pa je rekao recite i ponovite sad to što ste čuli znači ovdje u Lema izvukla iz toga princip znanja da nemaš pravo tražiti od nekoga da, da ti nešto kaže ili da ti da povratnu informaciju, znam ja koga nisi podučio. Allah im je prvo podučio i Adema i Meleke, pa je onda tražio i od Adema i od Meleka da to ponove. Hmm. Da to ponove, Meleci nisu znali. Kalu subhanake la ilma lana illa ma allamtena. Rekao će oni neka si slavni, mi samo znamo ono o čemu se nas mi podučio. Stvorio je tako to i gotovo ali onda je Adem sve što je čuo rekao i to je dokaz da čovjek nije imao evoluciju ko što pričaju i sociolozi i ostali koji se bave društvenim naukama na osnovu ovih današnjih nekih teorija koje vladaju jer Allah samo jasno kaže da je Adema podučio svemu znači Adem je bio najučeniji i da znao sve oko, oko njega i nije zaboravio i nije evoluirao pa da je se znao i tako dalje, nešto, nego je znao odmah je bio odmah onaj koji obožavao Allaha Đoša, jedno božak. Razumijete to? Znači, zbog koja je ta osobina koja je Adama istakla iznad meleka? Zbog toga u Lema kaže, među njima i Gazali u svom poznatom djelovi Javom Odinu, kaže da je Allah Đelešanu stvorio tri vrste stvorenja koja su ovako vezi u vrsta. Stvorio je meleke koji su potpuno dobra. Stvorio je šetane koji su potpuno zla. I stvorio je čovjeka u kojem ima sašta. I dobra i zla. Pa koji se čovjek uzdigne i nadvlada svoje slabosti i bude pokoran Allahu poput meleka. Kad se kaže poput meleka, ne mislim se da obavlja isto i bavite ko meleci nego da obavlja i badete kojima je zadužen on kao čovjek, kao biće. Razumijete to? Znači da obožava Allah Đelšanovu kao što ga meleće obožavaju samo njega, onda je bolji od meleke. A ako potisne u sebi to, to dobro i pusti da ga nadlada zlo, onda biva gori od šeita. I zato Lema kaže u suri Al-An'am, gdje Allah Đelšanovu govorio, govorio, I rekao, ke dalike ti agna li kulli nebijina duvom min šajatini insi vol džin. I tako smo mi svakom vjerovjesniku stvarali i, i, i davali neprijatelje od šeitana, ljudi i džina. Kaže Alusi, poznat jedan pesje koji je živio u 18. 19. vijeku, poznat jedan bagdadski ar, u svom velikom tefsiru, kaže on, Allah Đelešanu je prvo spomenuo ajetu ljudske šeitane, pa onda džinske jer su ljudski šeitani za vjerovjesnike gori i negodični. Što znači da ljudski šeitan, kad se, što bi rekao, kod nas u narodu pretvori u šeitana baš, onda bude gori nego ljudski. I da za džine staše odmurane što tada džin proči su dokar i gotovo. Ovaj se ne pušta nikako kad se zaliti za oči. Baš bude ono ono. Zato je znanje to koje je isprepo. Znači, to cijeli Kur'an provlači se to znanje. I zbog toga Ulema kaže, učiti znanje je vrednije od svakog ibadeta. Pa čak i od borbe Učiti znanje. A što se tiče hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, oni su svi nabrojani. Jedan od tih hadisa je, da je se Jedan od tih hadisa je poznati hadis u kojem poslanik sa se je rekao, meni urdi Allah bihi hajda mi fatihom fiti. Kome Allah želi dobro, e, da mu da razumije vjeru. Mi fatihom fiti. Znači Allahova blagodat, da mu da da razumije vjeru prije svega kad učenjaci manifestuje, manifestuje se to željom za razumijevanje vjere. A drugo što je najvažnije da, da kad želi izbilja to i razumije. Ište nekad vidjeti kad razgovarate s ljudima kažete nešto u vezi s A vidite da on to shvati sasvim nekako nakaradno, drugačije. Nije to ono što ti mislio reći. Drugačije je shvatio. E tu je ta to je taj problem. Zbog toga kada učenjaci kroz historiju islama bilo je mnogo ljudi koji su prenosioci. Ali prave u Leme i Fatiha bilo vrlo malo. Jer jedno je znati i imati informacije, a drugo ih je razumijeti. Ali ovdje hadis kaže, nije hadis rekao da, da, da nauči vjeru, nego jufer prihofiti, da razumije Razumije Da razumije vjeru, to je velika, velika blagodat. Potom poznati hadis koji je prenio nam Tirmizi u svom sunenu, koji je poslani sallallahu alaihi sallam je rekao nam podužen hadisu, innal mela ikete na teda lađni hatiha, li tali bila ilmi ridan bima jetlu. Meleci spuštaju svoja krila, a pored njih prođe one koji traže znanje i zadovoljstvo zbog onoga što traže. Govorili smo o tome da učenjaci imaju dva komentara na svih rivajta ovog hadisa. Jedna je da kad onaj koji je krenuo da traži znanje, da iđe pored meleka, meleci imaju krila, je tako je? Jer se kreće pomoću krila. Ali kad najđu, ili pored njih najđe čovjek koji traži znanje, koji je krenuo slušati ga, oni se ostane krila spoštovanje za krila. Ne mrdaju krila. A drugo značenje je ono što je spomenuo Ibn Kajim kada je govorio o tome, da to znači da oni svoja krila, jer riječ tada u može značiti staviti, podmetnuti pod nešto, a može značiti i zaustaviti. Da znači da oni onom čovjeku koji krene tražiti znanje, da kaže čovjek ulazi tu i žena normalno, stavljaju svoja krila, podmeću, okružuju ga, da ga ne bi nešto ružno zadesilo na tom putu. Znači da ga ne bi nešto ružno zadesilo. Od beričeta tog od traženja znanja i hadis koji su prenijeli imami Buhari, muslim i drugi, a u jednoj od verzija stoji da kada se sakupe ljudi koji slušaju Allahu, uče Allahu ili slušaju znanje iz Allahu knjige, da ih obašte milost, spusti se na njih smirenost, okruže ih meleci i onda Allah Đelešanu ih spominje po imenu i prezimenu pred melecima koji su oko njegovog arša hvaleći se, dičeći se tim ljudima, ističući, kako kaže Ulema, ono merecima što je rekao kad je stvarao Adema, inni alemu mara talemu, ja znam što vi ne znate, kažu mu, kad to jest, znam da će biti od njih onih koji će mene obožavati i koji će znanje tražiti i koji će slušati moj zbog. I kad se sakupi jedna ta grupa ljudi u svakom vremenu ili u bilo kom prostoru, meneći ih okruže i Allah Jelšanov se diviči tim ljudima ističući e, to što je najavio kad je stvaro Adama da će biti takvi znači po imenu i prezimenu te ljude te ljude spomenu potom podiše, se, navodi se u nekim gledatima razgovor između Meleka i Allaha Želešanu većinskim ljudima pa između ostalog Meleci kažu među njima ima čovjek koji nije došao zbog znanja kaže u Lema to je čovjek koji je prošao pored njih ili jednostavno imao neku potrebu, evo pošto ovaj mladić malo prije pita za ovog. Ili uglavnom našao se u njihovom društvu i Allah Đelešanovo kaže hum kaumun la ješka fihim želisa. To su ljudi koji kogod bude s njima neće biti našeta. Kažu Lema neće biti uskraćen od zaštanja grijeha i spomenu toliko. Znači, blagodati znanja su zbilja dinara. Zbog toga Hašan el Bašne da se jednom prilikom pitali da li je kasno čovjeku kad ostari traži znanje. On je govorio od prilike u značenju da čovjeku nikada nije kasno tražiti znanje sve dok se ne zadovolji da razumu neznalica. Znači onda kad bude pristo da bude zbilja neznalica i zadovolji se neznanjem kao osobinom, onda u tom slučaju taj čovjek propod ali sve dok on želi da ne bude neznaca i da nauči nije kasno. Jer to i vade koji nema određenog vremena, nego uvijek. Zato se kaže da Ibn Dževzi, jedan poznati ali veliki angelijskog mezeba, u kasnim godinama, spomnio negdje da imao 60 ili 70, nisam siguran, nešto je došao u sport sa vladarom tog mjesta koji je bio i on je njega protjerao na neko ostavu. I na tom ostavu on je zateklo jednog starijeg učenog čovjeka koji je znao kirajati. I on je u 70. godini na tom ostrovu, dok je bio protajan 7-8 godina, naučio kirajete od tog čovjeka. Znači u tim poznim godinama. Tako da nema nikakve sumnje što se tiče toga. Zato je interesantno u hadisu koje je zabilja živom muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men seleke tarika ko krene pute jel temi su fihi ilme na kojem stiče znanje Allahu lehu bihi tarika Allah će mu tim putem ovakšati put kada ne dvije stvari ovdje u hadisu su interesantne prvo rekao je poslanik men seleke tarika ko krene pute znači nije poslanik rekao men uvašale ko stigne ili ko dostigne neku granicu, nego ko krene. Znači, ko ide ti? Jel tenis? Riječ jel tenisu znači uzimati malo po malo. Tako da nas ta riječ uči dvome. Prvo, da nikada ne zadajemo sebi granicu toliko nam treba i ne više. Drugo, uči nas da ne uzimamo previše od od pomalo. Jer to znači riječ je tenisu. Je li tenisu fije ilme? Pomalo stiče znanje na tom kodu. Razumijete da? Neću vas više završiti sa tim, ako Bog ga dovoljno, znači, malo smo najšarite, još ono te bi rekao, o vrijednosti znanja, a o tome ćemo opširnije govoriti izvidno. Pa ima ostalo nam još da, ako Bog da govorimo, šta ćemo mi to raditi. Ja sam ovako razmišljio i odlučio da je najbolje.